Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վերընտրվելուց հետո Ադրբեջան կատարած այցի ընթացքում կրկին հայտարարել է օկուպացված հայկական Շուշիում թուրքական հյուպատոսություն բացելու պատրաստակամություն։ Շուշիում Բաքվի զինվորականներից բացի խաղաղ բնակչություն չկա։ Որն է նպատակը։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի կարծիքով այս պահին մեծ պետությունների շահերը բախվում են Հայաստանում ու Արցախում եւ պատահական չէ, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Իրանը Սյունիքում հյուպատոսություն է բացել։ Նման ցանկություն է հայտնել նաեւ Ռուսաստանը։ Այս հյուպատոսություններն Իրանի եւ Ռուսաստանի բնակիչների խնդիրները լուծելուց զատ ռուսական ու իրանական ներկայության ամրագրման նպատակ ունեն։ Թուրքիայի Շուշիում հյուպատոսություն բացելու ցանկությունը նույն համատեքստում է դիտվում։ Թուրքիան որպես պատասխան քայլ կամ պատասխան մեսիջ հայտարարում է օկուպացված Շուշիում իր հպատոսությունը բացելու մասին։ Սա իհարկե առաջին հերթին մեսիջ է ուղված Իրանին եւ Ռուսաստանին, բայց նաեւ բնականաբար ուղված է Հայաստանին եւ Արցախին, որ օկուպացիան Շուշի եւ այլ տարածքների արդեն ոչ միայն ադրբեջանական, այլև թուրք-ադրբեջանական համատեղ տանդեմի խնդիրն է։ Սա նաև բնականաբար թուրք-ադրբեջանական այդ դաշնակցային հարաբերությունների դրսևորում է եւ Շուշի հրճակագրի տարբեր կետերի իրականացման կոնտեքստում դա կարող ենք համարել կամ նկատի ունենալ։ Բայց այնուամենայնիվ սա մենք պետք է ընկալենք նաև որպես մեծ խաղի, մեծ տերությունների փոխադարձ մեսիջների համապատկեր։ Այս պահին Սյունիքում բացի իրանական հյուպատոսությունից կա նաև Եվրամիության դիտորդական առաքելություն։ Արագացված ռեժիմով կբացվի նաև Ռուսաստանի հյուպատոսությունը, որը ըստ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Սերգեյ Պալտովի ներդրում կունենա ոչ միայն հայ-ռուսական բարեկամության պահպանման, այլև Հայաստանի ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող այս տարածաշրջանի անվտանգության գործում։ Մելքոնյանի խոսքով, ինչպես պատմությունն է ցույց տալիս, տարբեր պետությունների շահերի բախումը ավելի ավելի շատ վնասում, քան օգնում է Հայաստանին, այն վերածելով ռազմական թատերաբեմի։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն էլ հակառակն է կարծում. ինչքան ավելի շատ միջազգային ներկայություն տարբեր հատվածներում, այնքան սեփական խնդիրները բարձրաձայնելու մեծ հնարավորություն եթե Հայաստանի շահերի տեսակետից ենք դիտարկում, ապա ավելի շատ ներկայությունը բնականաբար դրական ազդեցություն է ունենալու։ Բայց նորից նշեմ, որ թե Իրանի, թե Ռուսաստանի դեպքում անհանգստությունը Սյունիքում աշխարհակահական գործընթացներին սեփական մասնակցություն ունենալ Ղևոնդյանը կարծում է, որ այս պահին գերտերությունների բախում Հայաստանում չի լինելու, որովհետև Արևմուտքն ու Ռուսաստանը Ուկրաինայից բացի նոր ճակատ չեն բացի։ Շուշիում թուրքական հյուպատոսության բացման հարցը Երևանի համար զգայուն է համարում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարվան։ Թուրքագետն էլ կարծում է, որ Շուշիում ու հայկական բռնազավթված այլ տարածքներում թուրքական ներկայության ամրապնդումը էլ ավելի դժվար է դարձնելու մեր պատմական հողերն ազատագրելու խնդիրը անկախ թուրքական պետության հզորացման մենք երբեք չենք հրաժարվելու մեր պատմական տարածքները նորից ազատագրելու եւ վստահ եմ որ Շուշին որպես նպատակ ծառայելու է հայության տարբեր շերտերին նորից ազատագրված տեսնելու խնդրով իսկ վտանգը Հայաստանի ու Արցախի համար բնական է որ մեծ տերությունների ներկայությունը եւ իրենց մեծ խաղերը ուղղակիորեն կարող են հետևանք ունենալ Հայաստանի, Արցախի եւ մեր պետությունների քաղաքականության ու քաղաքացիների Սյունիքում Իրանի հյուպատոսության բացման նպատակը կարելի է կարծել Հայաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները խորացնելն է։ Մինչդեռ առավել հավանական է, որ այս հյուպատոսությունը բացվել է Էրդողանի Շուշիում թուրքական հյուպատոսություն բացելու մասին մի քանի ամիս առաջ արած հայտարարությունից հետո։ Ամիսների լռությունից հետո Էրդողանը վերհիշել է։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը նույնպես կարծում է, որ Իրանի հյուպատոսությունը քաղաքացիներին ծառայություն մատուցելը չէ, այլ հենց Սյունի ընտանիքում ոդկը պնդացնելը իրանական կողմի սկսած գործընթացը ուղղակի ազդակեր թուրք-ադրբեջանական դաշինքին առայն որ Սյունիքի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն իրանական կողմը չի հանդուրժելու նույն նպատակն է հետապնդում կարծում եմ նաև ռուսական կողմ մտադրությունը կապանում ունենալու սեփական հյուպատոսություն եւ այս առումով այդ գործընթացը որոշակիորեն նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը եւ հատկապես Սյունիքի մարզի անվտանգությանը։ Ինչ վերաբերում է Էրդողանական վարչախմբի կողմից արված հայտարարությանը եւ այդ հայտարարության կրկնությանը, ապա ակնհայտ է, որ պատկերավոր ասած Էրդողանը մրցավազքի մեջ է մտել Իրանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ Փորձագետները կարծում են, որ պետությունների տարբեր երկրներում հյուպատոսություններ բացելու նպատակը գլոբալ առումով այն է, որ նոր աշխարհակարգի ձևավորումից հետո, այս դեպքում ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո, տարածաշրջանում ուժային տարբեր կենտրոնների ամուր դիրքեր ունենալն ու որքան հնարավոր է շատ սեփական շահերը իրացնելն է։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։